Iñaki Jorbaso, egunon? Egunon, bai. Beraz, e, eh, mugaz gaindiko udako ikastara hauetan, e, soziolinguista gixara, hemen eman duzu zure itzaldia, e, eh, euskararen egungo egoeraz eta etorkizunari buruz, e, aipatu duzuna da hizkuntzaren gaitasuna, ez? gaitasuna, zer da hizkuntz gaitasuna, aldetuko nahi zuke, eta beraz, aipatu baituzuk gaitasun hori dela gaur egunean euskarak eta euskal iztunok dugun aulgune handiena, eh? zer nahi dure? Bai, bueno, komunitate batean bi hizkuntza daudenean, ba, kontuan hartu beharko litzake gaitasunean, ba, bi hizkuntzetan daukagun gaitasuna, ezta? da? Eta hartzen badegu Euskal Herri oso hartuta, ba, gaur egungo egoera zein da? Ba, dauzkagula amarretik, zazpik, dakitela bakarrik frantsesez edo gaztelania hitz egiten, ia ez dela gelditzen, ez? Euneko 0,5 edo izango lirak e, euskeraz bakarrik dakiten e, iztunak, eta gero, ba, e, e amarretik iruk dakizkigula bi hizkuntzak. Eta hoien barruan, gehiago dira erderaz errezago egiten dutenak, euskeraz errezago egiten dutenak baino, ez da. Eta orduan, bueno, horrek sortzen duen eh, oinarria da, ba, ba oso, oso aula, oso aula, ez. Gehienak ez dakite euskeraz, eta dakitenen artean ere gehiago dira erderaz errezago dakitenak. Orduan, bai, gaitasunean, ba, bereziki aul gaude. Mhm. Erabileran zertan gaude, ze hori ere, erabilera aipatzen duzuzuk dela hizkuntz eh, politikaren motorra, oinarria, ez, horrek zertan daude hor? Bai, ba, bueno, erabilera badak, ba, ze mailatan dagoen, ba, zakite, uneko amabi inguruan Euskal Herri mailan, e, eh, Iparra Euskal Herrian uneko bostaren inguruan, kalen urketen arabera. E, kopuruak ez dira oso hondiak, baina daukagun gaitasunaren oinarria kontuan hartuta, e, ba, zenba jende dakin hizkuntza bat eta bestea, eta kontuan hartuta Euskaldunak eta ez Euskaldunak nahasian bizi gerala, badagoen erabilera maila txukuna da, e, esan dezakegu jendeak eroso zaiona er, e, erabiltzen, e, hau da, jendeak hizkuntza bat alabeste erabili erosotasunak bultzatuta bakarrik erabaki, erabekiko balu, gaur egun erabiltzen dena baino gutxiago erabiliko litzakele euskera. E, badago, e, zera, indar bat euskera bultzatzera eramaten gaituna. Hori da zure tesiaren berrikuntzetako batez, orain arte aipatzen zen erabilera oso apala dela ezagutzaren parean, hau da, jendeak gehiago daki ezagutzen duzkera, baina erabiltzen du gutxiegi arrazoi batzungatik. Alizuk diozu, ikusi da kontestua nolakoa den, ez dela aina pala erabilera. Bai, hori da. Kontuan hartuta batetik, batetik zenbait diren euskaldunak eta eta ez euskaldunak eta nola dauden eh, harreman sareetan eta euskalduna erdaldunarekin elkartutakoan ba erdera zein behar duela naita ez, badagoren erabilera maila e, handia da. Eta hori da, ba, badaukagulako euskaldunak edo euskaldunen arteko sail garrantzitsu batek, ba, bizi nahi bat, euskaldun izan nahi bat, ba, indartsua dena. E, nahiko ezoikoa hizkuntza e, gutxituen panoraman. Eh? Hizkuntza gutxituen, ez dakit, eh, e, argazki robota edo izango litzake nagusitu, nagusitzen dela autogorroto sentimendu bat eta norbere hizkuntza gutxiesteko joera bat. Eh? eta hori gurean ere egonda eta oraindik ere badago e, eremu batzuetan. Baina hori neurri batean, fase hori neurri batean mintzat gaindituta dago eta gaur egun bataz beste Euskaldunak badu e, hizkuntzarekiko olako lotura positibo eta Euskararekin bizi nahi garrantzitsu bat. Eta hori da gure daukagun, ez dakit, eh, indargunen nagusia. Hori aipatu nahiko atxikimendu de motivazioa hemen eh, azken e, eh, ogoita mar urtetan e, Euskal Gintzatik eta hainbat lan eginda, eta horrek bere furituak eman ditu ez? Bai, bai, jakina. Bai, berezko joera daukagun minorizazio mailarekin, ba, izango litzake etengabeko atzerak, atzerakada bat izatea, eta bueno, azkeneko urtetan Ba, zenbait alor esanguratsutan aurrera egin dugu, zalantzari gabe. Hala ere, beharrezkoa da e, instituzioetatik izkuntz politika azkar bat, behar da eskola, behar da euskalgintza, hiru adarra behar dira edo adar gehiago Bai, behar da, bueno, ikuspegi orokor bat, e, bai, euskararekin aurrera egiteko, eta ezer baino lehen konstiente izan gaiak duen garrantziaz, eta eta aurrera egin nahi badugu behintzat, ba, ba, jauzi handi bat, edo olatu berri bat e, asmatu, ba, ba, ba euskararekin aurrera egiteko.